Bona tarda, des de la ràdio Primavera. Som l'Ariadna, l'Antonio, el Leo i jo, la Marta. L'altre dia la Judina va encontrar un conte molt bonic. La ficava la seva àvia quan era petita. El van d'anar a dormir. El seu títol és Es estimo àvia. El seu protagonista són tres cebres. La cebra petita s'anava molt contenta a casa dels avis a passar el dia amb ells. Se perdeva una abraçada, una sorpresa a l'habitació. Li feien vianar pastissos que li deixen de petit. El porta a la fira a jugar al Al, al taller de l'àvia construir un cubet. Senyen a nedar, ballen junts i l'àvia l'explica com. I després del bany el posen a dormir. Té pare d'un petó. L'estima molt! A Sant foc, ens agrada moltíssim. Aquí en compte. També, també hem parlat de tot el que sabien i els avis i de les àvies. També del que voldríem saber. Ben, àvies, explicaré més coses! La pupera. Es troba en el proper plomava de Sempre a Foc. Si vols estar a la primera, escolta! change.